ikiganiro gihakaryo abarundi mudukurikirana kuri wezi 3 akaburungu isanganiro akaburungu orenage kugira namwe mugire umuganda muterereye mu bisanzwe bibera hano mu gihugu mu bisata byose muturu musi tugaruka kuki kwigenekerezo rya 20 mu kakaro uno mwaka umugwe bashinga amateka bava mu runani amizero y'abarundi nibashimye kubandanya ibikorwa byabo mu gihe bagomba kwiga itegeko rijyanye no gushyiraho umugwi ujyanye n'ibijyanye n'ubumwe bw'abarundi abo bashinga amateka bakamenyesha ko batashimye kubandanya ibyo bikorwa kuko byaje gusigugwa n'umushikiranganji bavuga ko yoba yarababwiye nabi none kubona abo baserukira abanyagihugu basohoka ibikorwa bitarahera nta ngaruka mbi zishobora gushika mu gihe inama nshingamateka izoba iriko irarangura ibikorwa byabo ku mugambwe uri ku butegetsi usanzwe ufise ibiharuro bisabwa kugira itegeko rirengane ubwo abashinga amateka ntibabona ko ataco bazoshika ko mu gihe mu bijanye no gutitaba ibikorwa by'inama nshinga amateka bimwe bimwe karadiridimba uno munsi twa tukaba twashimye yuko namwe barundi mu kudukurikirana kuri West Atoka Burungu Orenage mugira ico mwibariza ari naco gituma twatumiye uburongoye abashinga amateka bo mu y'abarundi honorable Pierre Celestin Ndikumana sangwe kaze mu kiganiro karadiridimba murakoze cyane mu buhiga bw'ibyuma hakaba hariyo Eric Uwimana medali niyo nkuru niwe ngiye kuremesha kino kiganiro mukanya tuca duca tuja mu idonido reka rero tugaruke hano muri studio honorable Pierre celestin ndikumana usanzwe urongoye umugwi w'abashingamateka bavuye mu mizero y'abarundi atari ugushikuza canke kuba atashoboye kubyumva mu tubwira na cyane cyane cyatumye mutabandanya bijya bikorwa mu nama nshingamateka mu bwa mbere akantu nakosora gatoyi ntitwasohotse Nitwasohotse ko muri bikorwa byamaze gutangura nk'uko mwabishikirije mhm. mu ntangamarara ahubwo ntitwinjiye mhm. ntitwinjiye muri icyo gikorwa kuko eh, nk'uko mwabivuze ko mutashimye gukurikirana ibyo bikorwa ego ntitwashimye kubijyamo kuko nk'uko nabivuze hari ikibazo twari dusanda dufitaniye n'umushyikiranganje yari aje gushyikiriza iryo tegeko rishinga umugwi w'igihugu uraba turakivugana ko kandi aravyumva kandi mu rundi uko yagishikiye yashikirije ibikorwa imbere mu nama nshingamateka yaravuze ati abashingamateka bo muri mizero y'abarundi ntibansi ibikorwa byo mu nama nshingamateka ariko bansi umuntu kandi byari ukuri mugabo tukivuze neza ntitwavuga ko twansi umuntu twansi inyifato y'umuntu n'imvugo mbi y'umuntu urumva hariho gutandukanya ibintu bibiri ubundi kwanka umuntu ntacyo tumwankira mugabo ingeso cyangwa imvugo mbi akoresha niyo tutashimye rero twashimye kwerekana akababaro kavuye ku majambo atari meza na gatoyi ku majambo mbere no kwita ko yari mu imvugo yabwasuzuguro imvugo atari nziza Icyo rero yari ingorane dufitaniye itari bwatora umuti aremenanye hakiri ibintu bimeze nk'iterabwoba canke imbere birimo n'amajambo mabi yababe ibitutsi umuntu ngo aheze avuge ati ntihamina ni sawa nicyo rero cyatumye ujya munsi tudashima kwifatanya n'abandi mu gikorwa bariko barakora reka imbere y'uko tuduga ku ijambo neza na neza ku mugoroba w'uyo wa mirongo ibiri mu kakaro inama nshingamateka yaciye isohora nayo ni itangazo ibicishije ku muvugizi wayo Alexi Badia ndayihimbaze reka tumutegabire kuri uyu wa kane igenekerezo rya mirongo ibiri mu kakaro umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi inama y'u Burundi yakoranye kugira ngo yige yongere yihweze integuro y'itegeko rigenga umugwi w'igihugu uzoba ujejwe ubumwe no kunywana hagati y'abarundi hibonekeje rero uko utitaba ico gikorwa kw'abashinga amateka bamwe bamwe bari mu mugwi mizero y'abarundi mu ngoro y'amakoraniro mu kigobe mu bikorwa byo kwiga no gutora iryo tegeko kuri iyo nyifato yibonekeje inama nshinga amateka y'u Burundi yashaka kumenyesha abarundi n'amakungu ko abo bashinga amateka bagize uwo mugwi bataretse kwinjira kuko banse kwiga no gutora iryo tegeko twavuze ariko ko ngo ari uko ryari rije gusigurwa n'umushiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukundisha igihugu ku bwabo rero ngo ntibashimishijwe n'inyishu bahawe n'uwo mushikiranganji mu ikoraniro ry'abashingamateka ku bijanye n'itegeko rigenga abo bashingamateka bo mu mugwi wa mizero y'abarundi inama nshingamateka iranegura iyo nyifato mu gihe abo bashingamateka bo mizero basaba ko hoba ikoraniro bagatumira umushiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu kugira ngo bamushikirize ibibazo bibabakiye ariko ibyo bibazo bakaba atavyo barategura ngo banabishikirize ibiro birongoye inama nshingamateka byumvikana rero ko ata kintu na kimwe cyari gutuma batitaba ibikorwa kuri uyu munsi nubwo byagenze uko ibitigiri bisabwa n'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi mu ngingo yaryo y'ijana mirongo irindwi na gatanu byari bikwiye kuko iryo tegeko ryemejwe n'abashingamateka mirongo umunani n'icenda umwe ntaco yarivuze ko hamwe n'uwundi umwe atashimye kuri tora mu kurangiza inama nshingamateka isubiye kwemeza ko itazohengeshanya kurangura iby'ijejwe ikaba kandi iboneyeho n'akaryo ko gutumirira abashingamateka bose atanumwe avuyemwo kwitangana ntaryo mu gushira imbere ineza y'abenegihugu bo babashyize imbere ngo babaserukire ata bindi byitwazo bitagira aho bifatiye birinze kuza uwo rero akaba yari umuvugizi w'inama nshingamateka ari we alexi badian ndayihimbaze honorable mwumvise amenyesha yuko nubwo biruko nubwo muvuze yuko hari amajambo amwe yavuzwe ngo ntamvu na zimwe zari gutuma mutitaba ibyo bikorwa mwe mubivuga kwige murakoze cyane mbo ni uburenganzira bwiwe gushikiriza ibyo yiyumvira n'uko abibona ariko eh, burya iyo utababaye ataca ashoboye aho rero uwuvuzwe wese twebwe byaratubabaje hanyuma rero abantu urumva ntibaba barakumwe umwe agize ati jewe ntacyo bimbwiye eh, akagira ati umugayo uragamagiranwa hari n'abandi tutemera kugamagirana umugayo ibyo rero urumva abantu barakwiye kubitahura iyo eh, umuntu agize ati kuko twamaze kumva ko ikintu kimeze nabi hega hari n'abandi usanga bashobora kubona ibintu bakabibona ko barenge bakarimba umugabo ugasanga baratinye mhm. baratinye kuvuga barabuze ingene babishikiriza none turaho nyene mwe mwabonye gute yuko umushikanganje yanenze abo mu mizero y'abarundi kuko abandi baritavye abo muri prona niho bari bari uh, abigenga mbere uh, nu, nicegera ca mbere cy'umukuru n'amashinga mateka none ni hari nawe ni bizwi yuko yavuye mu mizero y'abarundi ni gute mwabonye muti abo mu mizero y'abarundi nibo banengwa ubwo ntibashobora bafata ko rukugumuka oya nta kugumuka na gatoyi hanyuma mugabo mutandukanye ibintu eh, mugize muti n'icegera ca mbere cy'umukuru n'amashinga amateka niho yarari kandi ari mu runani amizero y'abarundi ari muri uwo mugwi wacu no gutandukanya rujya n'urwego kandi ari mu nzego mu rwego rurongoye inama nshingamateka mm. mm. nibo barongora inama rero hanyuma rero nibaza ko aho twumvikana mu bantu barongora inama rero urumva ko bitari bitarishoboka mm. eh, hanyuma rero abitaba inama twebwe abashingamateka mm-hmm. uragize uti mbega mwamenye gute ko ari mwebwe muri ko muravugwa nabikubwiye hajya nubwo n'ubuhigimya abavutse abari babwiye abantu ko bokwirinda ayo matora cyangwa bomera nk'abayigiwe inyuma hari twebwe icyo ntituracemanga kandi impamvu zirahari kumbure ko atari byo twashimye kuganira uyu munsi nimwadutumira kugira ngo tuganire impamvu byari byabaye tuzobivuga ku mugabo nocishamo gatoya imbe nk'ubu mugira muti eh, mugira mwibuke nk'imetero ijana n'umuntu siko hanyuma agaca agenda ku metero mirongo irindwi mwaciye mushaka kumwereka muti narabe rero turiko turakora mbere n'ivyo bikorwa turabivuyemo hoya suko twashatse kwerekana akababaro gafatiye kuri ayo majambo mabi mhm. amajambo novuga tarakwiye kuvugwa nawe dufatiye ku cyari mhm. kuko hariho amajambo ushobora kumva umuntu kumva ari ibisanzwe mugabo hari uwo ushobora kumva urabye icyari urabye n'igijonja n'igihagarara eh, n'ubwubahwa aba afise ko hariho abashinga amateka batyoza igihugu ko hari abashingamateka bakorana n'abansi b'igihugu akabivuga biriko biraca ku maradiyo urabona ugiye kuvyegeranya urabona ko umengana ikintu kimwe ico rero kirateye ubwoba giteye ubwoba arico gituma abantu bakwiye kuraba tukaraba mbe imvugo dukoresha iyo ko tutuhava dusanga turiko turakoresha imvugo igumu urabo tujeje gutekanya none nk'uyu munsi umushinga amateka yogenda eh, mu karere arimwo abanyagihugu bamutoye canke n'abatamutoye kuko umushinga amateka serukira abarundi bose ugasanga bariko bamuraba ari bicanke bamufashe nabi eh, wumva vyo babiriko birava hehe mhm. hariho mbere mbere vyarandatanguye yes umugani hariho umushinga amateka yagiye mu karere asanzwe avukamwe agiye kuramutsa inshuti none ntiwumva ko bimwe bishobora kuba ari inkurikizi rero bisobanura yuko eh, twebwe tugize tuti yamara abantu ntibamenye amajambo bakoresha barabe ingene bayakoresha barabe nabo bariko barayabwira nta kibi kiba kirimwo nta kibi kira kirimwo rero kwerekana ko kababaro turavye n'inkurikizi bishobora kugira reka kumbure turagaruka ku mvugo iremesha none mwebwe muri mu batuye n'abanyagihugu nimubona koko nibyabandanya ndabona imbere yawe hari bwizwa shingiro kandi hariho n'andi makomisiyo atarajaho bishoboka canke cyo canke hijya ejo akaba ari umushikiranganje nyene aza kuyasigurira abanyagihugu mbe nimubona ko ejo canke na hijya ejo uh, nimwatumwa ko mukaguma mwanka gucyo nyene bishobora kuzana ingaruka mbi ku banyagihugu babize barabatora ega twebwe ntitwipfuza yuko ibintu byobandanya bigenda neza nicyo gituma twasabye ko twoyaga no mushikiranganje nico gituma twosubiza twosubiza hamwe akagerageza gusubiramo neza imvugo kumbura akoresha nico twashaka ko twari guhurira mu bibazo byunganirwa bibazwa umushikiranganje nkuko bisanzwe bikorwa mu mategeko iyo hari hakabakiye iryo tegeko riheze twaciye twinjira duca turatora irindi tegeko mhm, baritoye eh, mwace mwinjira mu nyuma twaciye twinjira turatora irindi tegeko mbere ryatowe ijana ku ry'amafaranga y'imfashanyo azinjira mu Burundi byo bita ratification ya imfashanyo y'amahera atari make azoza mu gisata mbere cy'uburimye n'ubworozi rero urumva twebwe nta nta ngorane duteye ntitwanka ibikorwa mugabo turanse ingendo y'agasuzuguro canke y'agatotezo ku runani rwacu canke kubashinga amateka bacu reka turaza kugaruka ku bibazo bitari bike nibutse barundi bariko baradukurikirana kuri website akaburungu isangano akaburungu orenage ku nimero zacu zuguruye nimero ya WhatsApp ni 76 ubutsa 43 kuva ibyo bibaye nabo barabizi barabikurikirana nta munsi n'umwe twari twigeze twumva aho bafata ingingo yo guhagarika ibikorwa mu nama nshingamateka kugira berekane akababaro mhm. mugabo ejo bundi umushikiranganji amajambo yababwiye bace bafata ingingo yo gusohoka mu mugambi wo kwerekana akababaro ntibinjiye ntibasohotse kuko ntibari binjiye yabisiguye neza honorable ahubwo binjiye mu nyuma hatogwa irindi tegeko iryo riheze bafata bene ngo berekane ako kababaro mhm. none ubwo ntibibaza yuko abanywanyi babo bazohapfa biyumvira yuko bari hariya ku bw'inyungu zabo gusa urakoze cyane akora akabazo ka mbere aka kabiri hanyuma ikibazo cya kabiri e, ni ikibazo kijyanye n'ibyo nyine umushikiranganji yabavuze ko yuko navuga ko ari nk'aho yashatse nko kubagereranya ko ari nka ba buhiye yavuze yuko basa n'abemeye kujya mu nama nshingamateka kandi ngo batagiye mu matora kandi ibyo niko bimeze kubera ko bari ba basabye abanywanyi babo ko batoja muri ayo matora kubera batayemera ariko mu nyuma barajayo none ibyo byobyo abiha iyihe ziguro murakoze hanyuma ikibazo cya gatatu umushikiranganji w'intara yo hagati mu gihugu aherutse kumenyesha yuko imigwi yose ya politiki ifite uburenganzira bwo gutunganya imyiyerekano nagombaga mubaze mbega mu mizero y'abarundi boba bategekanya nabo gutunganya imyiyerekano nk'uko bigirwa n'umugambwe uri ku butegetsi Eh, ibi na biriya abandi ugasanga bavuga ngo bari mu nama ngo zitemewe n'amategeko mugabo karaba ukarondera mu mategeko y'igihugu aho bavuga iby'inama zitemewe n'amategeko ugahebura ariko ugiye kuraba ahubwo mu mategeko y'igihugu ugasanga ahubwo abantu baremerewe gukora amanama hmm. eh, bagakora amanama mu bwisanzure twari dufise uwaduserukira yigumira mu gacerere ukamenya bimwe bimwe ntabibona icyo sino kigaruka ko cyane mugabo icyo ni ikiringo twabayeho eh, tumeze nk'abarongowe nabi iyo rero abantu barongowe bakarongorwa n'ababona ibibazo hama ibibazo bigatangura kuja habona abantu bo bitahura sagacererese uko twanka abantu bacu ko tutari bwakore ibikorwa ibicanke biriya kuko igikorwa cyo gutinjira mu nama nshinga amateka sico conyene cyo kubaza canke cyo kurondera agateka k'abantu ya twarakoze bitari bike twariyamirije ingendo yuko abanywanyi bacu bafatwa batotezwa mwagiye muravyumva hirya no hino ku maradiyo twaragize amakominike de presse no kuvuga amatangazo yiyamiriza izo ngendo turandikira umukuru w'inama nshingamateka maketa atari make kugira ngo adufashe turandikira abandi hirya no hino ntacyo tutakoze rero kijya cabaye igikorwa kimwe mu bindi cyakozwe eh, rwabo muri mizero ibibazo byashika 70 kwicana ku bibazo twari twabajije mhm. mugabo urumva ko bitahavuye ngo vyishugwe ngo mhm. science itahavuye ngo iba mugabo urumva rero ko abanywanyi bacu twari twabiyumviriye ko cane gose kandi tubahoza ku mutima yagarutse avuga ati akababaro mbega niko bari kwikunda ko kuki mutacishije muri izo nzira nyene abantu bose babimenye kuko ma communique de presse usanga atari benshi bayumva canke babikora ko mugabo akavuga ati uko mwerekanye akababaro kanyu mu kuva muri amashikamateka kuko imwumvise uyu canke uriya afashwe ari mu mizero abarundi mutari gukora canke n'ubu mutokora uko kugira babone yuko atari kwikwigira ko nyabura mufise ku mutima nico nariko ndakubwira ko twabikoze twarabicishije mu nzira nyinshi cyane haba mu gusemerera haba no mu kubaza ababa bariko barabikora ababa bariko baratoteza umuntu mu gutabara ca mu buryo bwinshi kibuze urwego nk'ubwo ntigisubira kugenda ntigisubira kubandanya ntigishobora kubandanya kibaho mm-hmm. nibikunda turagira tutireka duhitemwo ineza atari uko twari twemeye ngo amatora ngo yagenze neza cyangwa ngo amatora yabaye marameka habe namba ntitwayemera cyabaye igikorwa cy'ubutwari cyo gutabara igihugu mu ruhande rumwe kugira ngo n'ibyari ko birahuha ntibihuhuke aho niyo nyishu nomo hanyuma ati mbega gutunganya iby'imyiyerekano mweho hari iyo mwoba muri ko muratunganya eh, nuko atari Burundi atazi ingene ibintu bimeze mbega abashinga amateka dutunganije conference de presse mhm. umugwe w'abashinga amateka gushikira ibyiyumviro Eh, ubutegetsi buhari bwo buvuze ubutegetsi ngira ngo ubutegetsi ndiko ndavuga umugambo uri ku butegetsi aho mbere ndamanuka ngashika ku urongoye igisagara ca Bujumbura ari muri uwo mugambwe kandi yashigikiwe n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yamubwiye yaratubwiye yuko ngo urunani rwacu ngo rutemewe mugabo aritiranye ibintu kuko urunani ni kimwe umugwi amateka bava mu runani ni kindi naho baba baturuka muri urwo runani bamaze gutogwa baba bashinga amateka b'igihugu bavugira abanyagihugu bose kubabuza rero yuko bashikiriza icyiyumviro bashikiriza ibyumviro abanyagihugu babatoye abanyagihugu batabatoye kuko bose ibyo babyita ugwikeko ugwikeko ntabwo ni rubi mm. murabizi no mu migenzo y'ikirundi ko ibyo bintu bitabaho rero cyo ndashatse gushika ko ahanini twari kugira ngo tunamwishure tubanze tumwereke mm-hmm. ingene igihugu kimeze mm-hmm. abone yuko iyo myiyerekano canke eh, avuga izi manifestation publique zitarekuriwe na bose mu gihe twabujijwe akantu gatoyi nkakarya ariyumvira yuko twoshobora gutunganya imyiyerekano ngaha mu gihugu muragerageza ibyo tuba twifuza ko bashobora kuko eh, dushaka kumenya uwo abankira ejo canke hirya ejo tumutume duti mbega aba bashinga ntaye canke bivanye nuko bo bivugira ati murabankira hama turaba amategeko cavuga amategeko yo yaratomoye liberté d'expression liberté publique liberté zo kugira imyanama n'ibiki no gukorana no guhura ivyo amategeko aratomoye neza kandi ni itegeko mbere rikuru ribitomora neza aryo bwirizwa shingiro mm-hmm. ririmo n'ayandi mategeko Burundi bwasinye ko bwateye ko igikumu amategeko mpuza mpuzamakungu byaba ibirayi by'agateka ka muntu byaba ibirayi byose by'amaliberite eh, public byose biratomoye urumva rero amategeko ariho mugabo kuhaba ni kimwe gukurikizwa n'ikindi mm. hariho rero ka mwana wa mama hariho abarekuriwe kugira iyo myiyerekano tuhari dufitiye uburenganzira mugabo canswe hanyuma kandi mwagombye kugira abamenyesha makuru nticyanswe gusa muribuka yuko eh, nyakubahwa arongoye igisagara ca Bujumbura yari yanatumiriye igipolisi kumera amagabo kandi akaca abyandikaga mu icyeta twandiki yari gushobora kutwandikira canke yari no kutubaza mugabo aho kunatubaza ahubwo yandi yatwandikiye ikete acara alerta alerta ubu ati nimuhagarike ibikorwa ubu niho biharawe ku WhatsApp ngo alert alert yaciye agira alert abwira igipolisi ati mumare magabo mugire ngo ntituzi ivyo bari gukora ntituzi ko yari yanadukuye ko iminite ngo kugira ngo bashobore kubagura ntavyo tuzi mugabo twebwe hajya y'ubwo birahweza kandi bakaburabuzwa mu bw'abatamvo kuko ibwirizwa shingiro ribatomoye neza amategeko aratomoye kumva bayitwaza ngo amategeko ngo agenge imigambwe twe turabigenga none turabigenga uheze ukadushyira ko amategeko agenga imigambwe kubera iki mugabo hariho itegeko ritugenga twese baba bigenga yaba imigambwe yaba amashyirahamwe yaba umunyamahanga ari mu burundi yaba iki hariho itegeko generale ritugenga twese iryo rero ni iryo ubona riri imbere yacu naho navuze ntituriba turarizingurura iki ni igikoresho gikomeye cyane iri bwirizwa nshingiro ni itegeko ritugenga twese none kubera iki bavuga ngo haba mu runana mizero y'abarundi nk'akarorero ngo turabye ngo itegeko ngo rigenga imigambwe none ugasanga abantu bariko barabibuza barabibutswa kandi bitegekanijwe mu ibwirizwa shingiro ugasanga umushinga amateka ntagishobora kugendagenda mu gihugu ciwe aho aciye uwaramukije bamwirukako barapfungwa twotanga uburorero hamwe n'utanga uburorero ntitwumva ngaha kuri iyi plato ni bwinshi cyane hirya no hino mu gihugu ugasanga waramukije umuntu mwaganiriye n'umuntu basigaye baramwiruka ko basigaye baramubaza basigaye baramu tera ubwoba basigaye bamubwira ko bazomukorera ko nibindi nibindi nayo nibindi mugarutse aho nyene gatonya ah, murakurikirana mu ah, ah, banywanyi banyu nubwo atari byo byadukoranije hano bishitse muramo bakurikirana mukiyasira neza yuko babarekuye canke bagiwe n'icaha turakurikirana tworeka gukurikirana rega utamana muke bantakubita urugo he turakurikirana uko dushoboye mugabo urumva iyo singendo ingendo nziza abantu ntibokwama barushe eh, kubera abantu bamwe bamwe ariko bararenza urugero mu bikorwa byabo kuko nkubu twari ko turavuga constitution nk'ivyo nakubwiye byo kugendagenda mu mhm. gihugu biri mu ngingo ya gatatu iravuga neza yuko umurundi wese afise uburenganzira bwo gutembera mu gihugu ciwe bwo kubaho ashaka akahavaho ashatse ata muntu numwe amudogoye mwari mwabigarutse ko ni ukuvuga mu kibazo cya nyuma ca kamatari muri make manifestation ku mizero y'abarundi ntiyemerewe nyoya ntibikunda kabisa biraboneka mugabo si ukuvuga ko itari yemerewe dushatse gushikiriza icyiyumviro twari tubifitiye uburenganzira mugabo turabona ko atabo hari kabisa urakoze cyane reka mu duce tubandanya n'ikiganiro cyacu kuvugira agateka kacu ivyo rero nukuri abantu ntibitiranye ibintu hanyuma kandi kuba nk'icyo gikorwa cyabaye cyo kutinjira si, si, si nibaza ko ari mpene yuri yinzu nababwiye impamvu hari impamvu yumvikana nkibaza rero ntikumbure muri kazoza abo biraba abatumye na birya biba icyo twita imvo n'imvano y'ikibazo kiba cyabaye bogerageza bakaraba ko twoshobora kuvugana tukayaga mwavuze muti inama isumba ingimba niyo nicyo kivugo cy'iyi radio yanyu kandi nkunda cyane nshima cyane twese mu runani na cyane cyane abashinga amateka bo mu runani mizero y'abarundi twipfuza ko haba kuvugana haba ikiyago eh, nicyo twifuza ko cyobandanya no muri kazoza uwo mushikiranganje navuze ko tutamwanka mugabo twanse kandi twerekanye akababaro kumva ugombi akoresha mm-hmm. ibyo rero ntibyahagarara none wumva tworeka kubandanya neza ibikorwa gute niho mushikiranganje nyene tuzokurangurana ibikorwa mugabo tubanje kugira icyo dushyitseko kugira ngo imitima itekane habe icyuka cyiza burya abantu ni byiza ko bavuga bubakana badasamburana mhm. ni byiza ko abantu bahurira ku gikorwa bose bafise imitima itekanye imitima inama rimwe imitima imeze neza atawuhari ngo akekeze uwundi canke atawuhari uh, ngo amere nk'uwinyi ku wundi canke atamunezererewe iyo rero muri kumwe mwumva ibintu kumwe mufise intumbero nziza mwese atakanka atanagashavu nk'ako kumbura akunda gukoresha mu gushikiriza ibyiyumviro atagashavu kahari n'ibintu biheza bikagenda neza inama rero isumba igihimba twifuza yuko hobandanya Uh, ukuyaga no kuvugana neza kugira ngo ibikorwa bibandanye neza tugarutse aho nyene nabivuze no mu ntangamarara uh, umugambo uri ku butegetsi usanzwe ufise ibitigiri by'abashinga amateka bashobora uh, kuhitisha itegeko ubwo ntubona yuko ejo nahigera ejo babonye mubandanya mm, dufate mu nk'iyo nyifato yo kutita ibikorwa bashobora kuzobandanya mutarimo bo gutora itegeko tutarimwo nk'ibyabaye ikibabaje natwanabuze no mu ntango nuko ryari itegeko riraba ibijanye n'ubumwe mugabo rikatorwa mu nzira itari y'ubumwe eh, ivyo twebwe ahanini novuga nti kubwanje kubwanje si ikibazo gihambaye cyane mwatomokewe muratahukirwa neza ko twanse inyifato tutansi ibikogwa nico gituma rero uh, tugize tuti twerekana kababaro itegeko gutogwa canke ntiritogwe eh, igihambaye twebwe nuko twashoboye gushikiriza icyumviro kandi nibaza yuko muri kazoza bishobora gutuma umwe n'uwundi yiyamanda canke yisubirako akaraba igikwiye n'ikidakwiye mm-hmm. eh, ubwo rero hariho gushikiriza icyumviro hakaba amategeko urumva ivyo bintu ko biri kubiri amategeko hari meza turayatora mm-hmm. kandi ntidutora eh, itegeko turavye umuntu gusa reka ntituraba umuntu turaba kwitegeko itegeko ryubatse uwo mushyikiranganje dufitaniye ingorane n’akagenda twaciye twinjira mu n'amashinga amateka duca turatora itegeko rizotuma turonka imfashanyo y'amafaranga mbere atari make izoza gufasha eh, mu bijyanye n'uburimyi n'ubworozi ngaha mu gihugu n'ayandi n'iyindi migambi imbere washaka izofasha kumbure abanyagihugu kwisununura kwiteza imbere twaciye turitora ijana ku ijana kuko ryari rije rigana ineza y'umunyagihugu nico kitubeshejeho nta kindi kitubeshejeho mu nama nshinga amateka nta kindi dushimikira ko mu bikorwa turaba ineza y'umunyagihugu harubajije n'umunyagihugu nawe nari muri Australia ati ah, yanditse ubutumwa ati “Mbehoho n'ibyashika bakabafunga bagafunga umwe muri mwebwe ngo muzovyifata gute bamupfungira iki erega icyo ni cya kindi eh, yabajije uko eh, bamupfungira eh, iki mu bisanzwe umushinga amateka hari ngo atunganirize nako ashikane mhm. icyiyumviro cy'abanyagihugu bamutoye n'abatamutoye icyiyumviro cy'abarundi mu nama nshinga amateka hanyuma bikoregwe ko hama abantu ibyo bipfuza n'ibyiyumviro bafise bikoregwe ko mu gihugu nta kindi nta kintu na kimwe cyotuma bapfunga umushinga amateka nimba hari ababyiyumvira nibaza ko eh, hariho amategeko akurikizwa kandi abashinga amateka umunani mizero y'abarundi n'abashinga amateka bafise indero ikwiye n'abashinga amateka bakunda igihugu n'uburyo binjiye mu n’amashinga nshingamateka nababwiye ko kwabaye ku ry'umutima amenyo naho uvuga ibi bintu naho aya matora ntari nayemeye neza mugabo ko mboni neza y'igihugu kugira ngo igihugu kibandanye reka nitabe urumva yuko n'icyatumye binjira na gatima nkunda gihugu bafise ako gatima nkunda gihugu rero simbona ingene kazohinduka ngo gatume bokora ibintu byotuma bapfungwa ibyo rero ntabyo nibaza nta n'ibyo ntegekanya nta n'ibyo niyumvira kandi n'uwo bavyiyumvira kuko bo abavyiyumvira bo ntibabuze kuko urumumaze kubona abantu bagira ibintu vy'amarementanya ngo yagize ibi ariko ntibazoshika abiyumvira gutyo ntibazoshika abiyumvira ko bashobora gukoresha amarementanya ah, bagaterera mu gashurya canke Eh, bizobananira mbaye ndakibabwira hakiri kare eh, bizobananira kuko hajya akajambo ka nyuma ku barundi bose ni ukuri nagomba ndabasabe ubwa mbere gutekana mu runani amizero y'abarundi turakunda igihugu turabanyamahoro hari abantu bamaze iminsi batanga inyigisho zo kudutyoza bavuga yuko turabansi b'igihugu ihibambewe turabakunzi b'igihugu twifuza amahoro mu gihugu twifuza iterambere mu gihugu tukifuza ubutungane n'ubungane bw'abantu abantu bashobore kumva ko by'ukuri batekaniwe icyo ni icyifuzo icyo rero nsaba nuko by'ukuri abantu bogendera muri iyo ntumbero y'amahoro abantu bipfuza kuremenaniriza abandi bumve ko atari ingendo nziza nkipfuza ko abarundi by'ukuri nkabasaba ko bogendera mu ngendo y'ubutungane ubutungane abantu bose bakumva ko batunganirijwe kumwe ari ukeneye kuyaga n'umugenzi bakayaga ntihagire ababahagarara inyuma ngo bavuge bati bajya ko bari mu byiyumvira bari mu runanuru cyangwa bari mu mugambwe ntibakwiye kuyaga oya abantu bumve ko abiyumvira gutyo uh, baba bari ko bariyumvira nabi ubwigenge bw'umurundi wese aburonke kuko abuhabwa n'amategeko nico nsaba nico nsabana cyane cyane abarongoye igihugu kugira ngo ntihabe mwa akamwana wa mama ntihabe umwana n'ikinono ntihabe abiganza gusumba abandi Eh, kuko ni ibintu tubona hirya no hino aricyo gituma rero no kuri ntorangiza ntabasabye ntabateye akamo ko by'ukuri hoba kubahiriza amategeko turayafise meza na cyane cyane ibwirizwa shingiro riha ubwigenge abarundi bose narababajwe ndongera ndatangazwa n'umuntu yavuze yuko ni umukuru w'umugambwe ngaho mu ikomine aho haruguru gatoyi havuga yuko ngo abantu batinjiye mu mugambwe we ngo nibashake bahunge ngo bace mu Rwanda ngo abandi bari urumva nk'ibyo bintu ko bibabaje cyane nkagira nti rero ababa barongoye igihugu bogerageza kuza barashiraho ico no kwita regarde hari abantu ntibarenze ntibarenze kuko nk'umuntu atumirira abantu kwinjira mu mugambwe ku ngufu akabatumirira guhunga mu gihe njye n'icyubahiro umukuru w'igihugu adasiba gusemerera avuga ati yamara abarundi bari hanze ntibahunguke twaravyumvise nejo bundi aheruka mu rugendo mu gihugu ca Tanzania yarasabye ko impunzi zohunguka mugabo hagaca haza uwundi muntu ngaha mu gihugu avuga ati abantu batari mu mugambwe wanje nibahunge mhm. urumva rero nukuri ico twosaba nuko hanyuma nkarangiza kandi nsaba yuko mu runani jewe nserukira mu nama nshingamateka ko ndongoye abashingamateka bo muri urwo runani Kaye nibaza ko n'ivyiyumviro by'abarongoye runani ari ivyo nyene nuko twipfuza ko natwe duhabwa ico no kwita liberté politique no kuvuga ubwisanzure bwa politique tugafasha tukaronka nyene duterera mu kubaka igihugu cacu twacatwibarutse